drugiej płyty nie będzie, e, dlatego że no niestety, ale Rychu zasłabł. I, i jak, jak on zasłabł, to już e, nie, mu, nie, nie, nie, nie może nagrywać. Ale e, tego dziękujemy za przesłuchanie tej płyty. No i zapraszamy do przesłuchania następnej, chociaż jej nie będzie, bo Rychu zasłabł.